Jean-Michel Arrasketen zuzendaritzapean lan egin dut hogei urtez Baionako Osko ikaskuntzako bulegoan. Jean-Michel naiz eta Parisen sortua, eskuara bere ganatu zuen barkosen aita tamen sortherian. herria biotian zuen eta lan egin du edo zen eskuarazko ikerketa ere muetan irakasle izanez eskualdun gazteak hainiz sustengatzen zituen. Aurten esko ikaskuntzak egun urteak ospatzen ditu urrian, eta Jean Michel zen arduraduna baionako ekitaldiaren antolatzeko. Gaia izanen delaik, etorkizuna irudikatu. Haren eskasa sendituko dugu.